atsakau į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters. Tačiau ištvirkavimo išvengti kiekvienas tegul turi savo žmoną ir kiekviena tegul turi savo vyrą. Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona nesitraukite vienas nuo kito, nebent kuriam laikui sutarę, kad atsidėtumėte maldai. Paskui vėl sueikite draugien, kad šetonas negundytų jūsų nesusilaikimu. Žinoma, aš tai sakau leisdamas, o neįsakydamas. Aš norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš, bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną. Vienas šiokia, kitas anokia, Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau, jie gerai padarys pasilikdami tokie kaip aš. Bet jie negali susilaikyti, tegul tuokėsi. Verčiau tuoktis negu degti. Susituokusiems įsakau ne aš, bet viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro. O jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru taip pat ir vyras tegul nepalieka žmonos. Kitiems sakau aš, ne viešpats. Jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir jis sutinka gyventi su juo, tegul jos nepalieka. Taip pat ir moteris turinti netikinti vyrą, kuris sutinka su jie gyventi, tegul jo nepalieka. Mat netikintis vyras pašventinamas per žmoną, o netikinti žmona pašventinama per tikinti vyrą. Antraip jūsų vaikai būtų netyri, o dabar jie šventi. Bet jei netikintis nori skirtis, tegul atsiskiria. Tokiais atvejais tikėjimo brolis ar sesuo nėra susėti, nes Dievas yra mus pašaukęs santaikai. Iš kur žinai, žmona, galėsianti išgelbėti vyrą? arba iš kur tau žinoma vyre, jog išgelbėsi žmoną. Todėl, kaip viešpats, kuriam paskyrė, kokį dievas, kurį pašaukė, to jis ir toliau tesi laiko. Taip aš mokau visose bažnyčiose. Kas nors buvo pašauktas tikėti apipjaustytas, tegu nesistengia nuslėpti apipjaustimo. Buvo pašauktas nepipjaustytas, tegu nedaro apipjaustimo. Juk apipjaustimas yra niekas ir neapipjaustimas niekas, tik tai Dievo įsakymų laikymasis viskas. Tegul kiekvienas pasilieka toksai, koks buvo pašauktas. Jei buvai pašauktas būdamas vergas, nesisielok. Bet jei ir gali tapti laisvas, verčiau pasinaudok Viešpatie pašauktas tikėti vergas yra viešpaties išlaisvintasis. Panašiai ir pašauktas tikėti laisvasis yra Kristaus vergas. Jūs, brangiai nupirkti, nepasidarykite žmonių vergais. Kiekvienas jūsų broliai, koksai buvo pašauktas, toks ir te pasilieka prieš Dievą. Dėl nesituokiančiųjų aš neturiu Dievo įsakymo – bet duodu patarimą kaip žmogus iš Dievo gailestingumo vertas pasitikėjimo. Taigi aš manau, jog šiais sunkiais laikais tai tam tikras turtas. Geriau žmogui būti tokiam. Esi susietas su žmona, neiškok skirybų. Nesusitokiai, neiškok žmonos. Jei vedi, nenusidedi, ir jei mergina išteka, nenusideda tačiau šitokie žmonės turės kūno vargų, o aš norėčiau jūs apsaugoti nuo jų. Sakau jums, broliai, laikas trumpas. Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmė pasaulio reikalais, tarsi neužsijėmė. Juk šio pasaulio pavidalas praeina. Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpeščių. Nesusituokęs rūpinasi viešpaties reikalais ir trokšta patikti viešpačiui. O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalyjęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia, o ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. Aš tai kalbu jūsų pačių labui, nenorėdamas užnerti jums skilpą, bet linkėdamas deramai elgtis ir visiškai atsiduoti viešpačiui. Jei kas mano būsent jam negarbinga, kad jo mergaitė liks peraugusi, ir jei taip reikia, te daro kaip nori, nenusidės, tegu jie susituokia. Bet jei kas savo širdyje yra tvirtai apsisprendęs, ne iš prievartos, bet būdamas savo valios šeimininkas ir savo širdyje nutaręs išsaugoti savoje mergaitę, tas gerai padarys. Taigi, kas veda savo mergaitę, gerai daro, o kas neveda savo mergaitės, geriau daro. Žmona susieta, kol jos vyras gyvas. Vyrui mirus ji laisva ir gali tekėti už ko nori, kad tik viešpatyje. Bet mano nuomonė, ji bus laimingesnė netekėdama. Manau, kad ir aš turiu Dievo dvasę.